Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի Սպեղանի հաղորդաշարն է։ Հարգելի ռադիոընկերներ, հաղորդման ընթացքում այսօր խոսելու ենք ավելորդ քաշի մասին։ Մասնագետները փաստում են, որ աշխարհի բնակչության 50%-ից ավելին տարապում է ավելորդ քաշով։ 1-ից 5%-ի դեպքում ավելորդ քաշի պատճառը հորմոնային խանգարումներն են։ Մյուս դեպքերում սխալ սննդակարգն ու ֆիզիկական ցածր ակտիվությունը։ Որոնք են ճարպակալման հիմնական պատճառները, բարձելու ենք այսօրվա մեր հյուրի բժիշկ էնդոկրինոլոգ դիետոլոգ Անուշ Միրզոյանի հետ։ Բժշկուհի այսօր ցավոք ամբողջ աշխարհում նկատվում է ճարպակալման համաճարակ։ Ավելի անհանգստացնում է այն, որ ճարպակալումը երիտասարդանում է ճարպակալումով տարապում են ոչ միայն մեծահասակները, այլև երեխաները։ Ինչն է պատճառը։ Ճարպակալումը հիվանդություն է, որը ունի բազմաթիվ պատճառներ։ Ամենահաճախ հանդիպող պատճառները իհարկե դրանք սննդային սովորություններն են, ստրեսը եւ հոգեբանական խնդիրները։ Ինչպես նաեւ վատ քունը կարող է լինել ճարպակալման պատճառ ֆիզիկական ակտիվության նվազեցումը կամ դրա բացակայությունը։ Դեր ունեն նաեւ հորմոնալ խնդիրները եւ նյութափոխանակության խանգարումները, գենետիկ նախատրամադրվածությունը եւ այլն։ Գոյություն ունեն նաեւ ճարպակալման ավելի գլոբալ պատճառներ, դա կրթական համակարգն է օրինակ ապրելակերպի ընդհանուր փոփոխությունները, ժամանակակից սնունդը եւ մթերքները, նաեւ ընդհանուր առողջապահական համակարգը։ Տեսեք, հիմա շատ է խոսվում ճարպակալման գենետիկ պատճառների մասին, այսինքն երբ երեխան ժառանգում է ճարպակալում հիվանդությունը։ Իրականում հետազոտությունները մեզ ցույց են տալիս, որ մարդիկ հիմնականում ժառանգում են ոչ թե ճարպակալման գեները, այլ ժառանգում են սխալ կամ վատ սննդային սովորությունները։ Այդ սովորությունները հանգեցրել են ճարպակալման ինչպես ծնողների մոտ, այնպես էլ երեխաների մոտ ժամանակի ընթացքում բերում են ճարպակալման կամ ավելորդ քաշի։ Դրա համար շատ կարևոր է փոխ փոխել ապրելակերպը, ձեռք բերել առողջ սննդային սովորություններ, իսկ երեխաները միշտ նմանակում են եւ ապրում այն սովորություններով, որը արկա է իրենց ընտանիքներում։ Այդ պատճառով խորհուրդ եմ տալիս մեծ ուշադրություն դարձնել սննդակարգին։ Եթե դուք ինքներդ սնվեք առողջ մթերքներով, նվազեցնեք վերամշակված մթերքները եւ գազավորված ըմպելիքները օրինակ, հավատացեք, որ ձեր երեխաները եւս կդառնան այդպիսին։ Ինչպես նաեւ պետք է մանկուց շատ կարևորել ֆիզիկական ակտիվությունը, որը հիմա շատ շատ քիչ է երեխաների շրջանում։ Յուրաքանչյուր երեխա պետք է օրական մոտ 2 ժամ ունենա ակտիվ ֆիզիկական ակտիվություն։ Եթե որևէ սպորտաձև չկա նախընտրած կամ չի գնում բալիկը որևէ մի սպորտաձևի, գոնե դրսում խաղա ակտիվ խաղեր մոտավորապես 2 ժամ։ Հաճախ ենք տեսնում, որ երեխաները բակ են գնում, բայց որևէտեղ նստած հեռախոսով են զբաղվում։ Պետք է դա փոխարինել ֆիզիկական ակտիվությամբ, խաղերով։ Փորձեք ավելի շատ քայլել, շատ շարժվել, հնարավորության դեպքում տարիքում քիչ օգտվել տրանսպորտային միջոցներից եւ դրա տեղը տեղաշարժվել ոդկով։ Հիմնականում ճարպակալում ունեցող երեխաները ճափահաս տարիքում եւս ունենում են ճարպակալում եւ ավելորդ քաշ։ Հետևաբար այս խնդիրը պետք է փորձել լուծել դեռևս երեխաների շրջանում, կանխարգելել ճարպակալումը եւ աշխատել նաեւ արդեն եղած ավելորդ քաշի հետ։ Այստեղ առանձնահատուկ ուզում եմ նշել, որ երեխաների շրջանում չի թույլատրվում եւ չի կարելի կարելի կիրառել դիետաներ, հատկապես խիստ դիետաներ, սահմանափակել որոշակի մթերքներ կամ սննդակարգից լրիվ բացառել օրինակ քաղցրը կամ գազավորված ըմպելիքները, երեխաներին դնել որոշակի արգելափակումների մեջ սննդի տեսանկյունից, որովհետև սրանք ընդհանրապես չեն օգնում հաղթահարել ճարպակալման խնդիրը։ Սնունդը չի կարելի բաժանել լավի եւ վատի, այս սրանք լավ մթերքներ են, սրանք վատ։ Եվ դու օրինակ վատ մթերքը կստանաս այն դեպքում, երբ որ որ դու կուտես այս լավ մթերքը։ Սա իրականում ձևավորում է վատ սննդային վարք եւ ավելի է արժևորում եւ բարձրացնում է ճակերտավոր վատ մթերքների արժեքը երեխայի աչքում եւ սա ոչ մի դեպքում չի կարող օգնել, որպիսի նույն քաղցրեղենը կամ վերամշակված մթերքները պակասեն երեխայի սննդակարգում։ Այստեղ աշխատանքը ավելի երկարատև է, քանի որ մենք պետք է աշխատենք այստեղ սննդային սովորությունների ներդրման վրա դա, իսկ դա բավականին բարդ process է։ Փորձենք երեխայի սննդակարգում մեծացնել, շատացնել միրգ բանջարեղենի քանակությունը, այսինքն հստակ որևէ ժամի առաջարկել երեխային միրգ բանջարեղեն։ Հիմնական սննդընդունումներին միշտ ցանկացած սննդի հետ առաջարկել միրգ բանջարեղեն։ Ամբողջահատիկ հատիկավորները, դրանք փլավների, այսպես ասած, շարքն են, արտադիր ներառել երեխայի սննդակարգում։ Ուշադրություն դարձնել սպիտակուցներին, ուշադրություն դարձնել այն մթերքներին, որոնք վերամշակված չեն։ Դա ձուն է, միսն է, լոբազգիներն են, կաթնամթերքը շատ մեծ դեր ունի երեխայի սննդակարգում։ Այս բոլոր մթերքները պետք է կազմեն երեխայի հիմնական սննդակարգը։ Դա ձևավորելու համար մի քիչ երկարատև աշխատանք է պետք, համբերություն է պետք, անդադար առաջարկել, ներդնել, միշտ երեխային ներառել սննդի պատրաստման process-ում։ Երեխաների հետ գնալ խանութ, փորձել նրանց հետ պատրաստ պատրաստել ապուրները, ճաշերը բոլոր, որովհետեւ երեխաները եւս ընդգրկված լինեն այդ process-ում եւ սկսեն սիրել տան ուտելիքը, տան պատրաստած ուտելիքը, իրենց պատրաստած մթերքները։ Սա կօգնի երեխաներին ավելի սիրել հիմնական սննդամթերքները իսկ ուտելիքը բաժանել լավի եւ վատի միայն վատացնելու է սննդային վարքը եւ չի օգնելու երբևէ կառուցել լավ հարաբերություններ սննդի հետ իսկ ճարպակալում ունեցող երեխաների մոտ մեծ է սննդային վարքի խանգարման ռիսկը մեծահասակ տարիքում երբ որ փոքրուց անընդհատ ունեցել ենք ավելորդ քաշ կամ ճարպակալում անընդհատ դրա համար երեխայի վրա ճնշում է գործադրվել մեղադրել են երեխային այ որ դու սիրում ես այդ ընթերքները, դու սրանք պետքա չուտես, այս բոլոր մեթոդները միայն վտանգում են եւ վնասում են երեխային։ Այդպես մի արեք, մի ջղայնացեք երեխաների վրա, որ նրանք ունեն ավելորդ քաշ։ Նույնը նաեւ վերաբերում է այն մայրիկներին, որոնք երեխաներին տանում են ֆիզիկական ակտիվության, որպեսզի նիհարեն եւ դա ասում են երեխայի մոտ բարձրացան, որ այ մենք գնում ենք օրինակ, պարի կամ չգիտեմ, ինչ որ մի խմբակ, որպիսի նիհար կիրառենք։ Սա շատ վատ իրականում հետք է թողում երեխաների հոգեբանության վրա։ Պետք է երեխայի մեջ սերմանել պարզապես սեր դեպի ֆիզիկական ակտիվությունը եւ երբեւե չշեշտել, որ դա նիհարելու համար է։ Կամ եթե դուք ամբողջ օրը կշռվում եք եւ խոսում եք արտաքին տեսքից, ճարպակալումից, ավելորդ քաշից, հետեւաբար երեխայի մոտ եւս նկատվում է ֆիքսվածություն այս ուղությամբ եւ սա ավելի է վտանգում եւ ավելի է վնասում իրականում։ Փորձեք ավելի համբերատար, հասկանալ երեխային եւ երեխային օգնել, որպեսզի նա կարողանա հաղթահարի բոլոր դժվարությունները։ Գիրության հետևանքով մարդն ինչ հիվանդություններ կարող է ձեռք բերել։ Ճարպակալման հետևանքով մեծանում է մի շարք հիվանդությունների ռիսկը։ Դա առաջին հերթին սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններն են, զարկերակային հիպերտենզիա, ինֆարկտներ, ինսուլտներ, շաքարային դիաբետը, քաղցկեղի որոշ տեսակներ եւ այլն։ Եվ այս հիվանդություններից յուրաքանչյուրը իր հերթին առաջացնում է բազմաթիվ բարդություններ, բազմաթիվ առողջական խնդիրներ, որոնք ի վերջո նվազեցնում են կյանքի որակը եւ նվազեցնում են կյանքի տևողությունը։ Որպես դիետոլոգ, ինչպես եք վերաբերում դիետաներին։ Արհասարակ չեմ սիրում դիետա բառը, քանի որ բոլորի մոտ այն ասոցացվում է սննդի սահմանափակումների հետ, արգելված մթերքների հետ, անհամ ուտելիքի եւ զրկանքների հետ։ Լավագույն դիետան դա այն սննդակարգն է, որը կարող եք երկարաժամկետ պահել։ Դա բալանսավորված, հասանելի, սիրելի մթերքներից կազմված եւ առանց արգելքների սննդակարգն է։ Սննդընդունումները պետք է լինեն գիտակցված, պլանավորված, ոչ թե ինչպես եւ որտեղ կպատահի սկզբունքով։ Խորհուրդ չեմ տալիս պահել այն դիետան դիետաները, որոնք սահմանափակում են որոշակի մթերքներ, սահմանափակում են ժամը, որի ժամանակ դուք մնում եք սոված, որի ժամանակ դուք պետք է եւ ստիպված եք ուտել այնպիսի մթերքներ, որոնք չեք սիրում։ Այս դիետաները միշտ կարճաժամկետ են, կարճ ժամանակահատվածում կարող են բերել քաշի նվազեցման, բայց դրանք հիմնականում մեծամասամբ հետագայում բերում են պորտկումների եւ քաշը շատ արագ հետ է վերադառնում, որը իրականում ավելի վնասակար օգտակար է մեր օրգանիզմի համար, քան կորցրած փոքրիկ բայց մնայուն կիլոգրամները։ Մասնագետները պնդում են, որ ճարպակալումը լուրջ հիվանդություն է։ Դուք եւս այդպես եք կարծում։ Ճարպակալումը քրոնիկական հիվանդություն է, պրոգրեսիվող, հաճախ կրկնվող հիվանդություն է։ Չի կարելի ճարպակալմանը վերաբերվել որպես կոսմետիկ խնդիր։ Ճարպակալումը պահանջում է իրականում երկարատև բուժում եւ ճարպակալման դեպքում միշտ պետք է դիմել բժշկի։ Ոչ թե մարզիչի, ոչ թե ինքնուրույն դիետաներ անել, ոչ թե այն մարդուն դիմել, ով եւս ունեցել է ճարպակալում եւ իր փորձով կարող է կիսվել ձեզ հետ, այլ հենց բժշկի, որովհետեւ ճարպակալումը քրոնիկական հիվանդություն է եւ իր մեջ ներառում է շատ տարբեր եւ պատճառներ, եւ խնդիրներ, որոնք կարող է լուծել միայն բժիշկը եւ կարող է բուժել միայն բժիշկը։ Ճարպակալած մարդկանց թիվն ավելի բարձր է հատկապես քաղաքում։ Կարելի է համարել այն նաև քաղաքակրթության հետևանք։ Այո, ապացուցված է, որ ճարպակալման ամենաբարձր մակարդակն արկա է գերզարգացած երկրներում։ Դա պայմանավորում են նրանով, որ այնտեղ մաքսիմալ պակաս է ֆիզիկական ակտիվությունը, մարդկանց գերակշիռ մասը նստակյաց կյանք են վարում, շատ է վերամշակված մթերքների քանակությունը սննդակարգում։ Եվ իհարկե նշանակություն ունեն նաև սննդային սովորությունները։ Օրինակ, Ամերիկան համարվում է ֆաստ ֆուդի հայրենիքը, այսինքն արագ սննդի, այնտեղ տեղ է ծնվել ֆաստ ֆուդը եւ այնտեղ այնտեղ սովորություն կա սննդային ուտել արագ եւ դրա համար առանձին ժամանակ չտրամադրել։ Հիմնականում սննդընդունումները կազմակերպվում են կամ մեքենաների մեջ, կամ քայլելիս, աշխատանքի գնալիս եւ որպես այդպիսին հանգիստ, գիտակցված սննդընդունում չկա։ Այդ պատճառով այնտեղ մեծ է ճարպակալման տոկոսը, նաեւ որովհետեւ մթերքները, որոնք որ կազմում են հիմնական սննդակարգը, վերամշակված են։ Բժշկուի ինչպես է ախտորոշվում ճարպակալումը։ Ճարպակալումը համարվում է հիվանդություն, երբ մենք ունենք օրգանիզմում նորմայից ավել ճարպի քանակություն։ Ճարպակալում ախտորոշումը մենք դնում ենք հիմնվելով մարմնի քաշի ինդեքսի վրա։ Մարմնի քաշի ինդեքսը ցուցանիշ է, որը որ հաշվում է հատուկ բանաձևով։ Մարմնի քաշը բաժանում ենք հասակի քառակուսուն եւ ստանում ենք թիվ։ Հիմնականում համացանցով ցանկացած մեկը կարող է հաշվել իր մարմնի քաշի ինդեքսը կամ թեկուզ այդ բանաձևով եւ հասկանալ ունի ճարպակալում թե ոչ։ Մենք ելնելով մարմնի քաշի ինդեքսից տարբերում ենք ավելորդ քաշ, երբ մարմնի քաշի ինդեքսը 25-ից 30-ի սահմաններում է տատանվում, ճարպակալում համարում ենք, երբ մարմնի քաշի ինդեքսը մեծ է 30-ից։ Մենք տարբերում ենք ճարպակալման առաջին աստիճան, երկրորդ եւ երրորդ այսպես ասած ճարպակալում համարում ենք, եթե բարձր է մարմնի քաշի ինդեքսը 30-ից, երրորդ աստիճանի ճարպակալումը, որը որ համարվում է շատ մեծ խնդիր, մենք Այստեղ ունենք մարմնի քաշի ինդեքսը մեծ 40-ից ցուցանիշ։ Եվ վերջում խոսենք ճարպակալման բուժման մասին։ Ճարպակալման բուժումը իր մեջ ներառում է փուլեր, որոնք պետք է հերթականությամբ անցնել։ Առաջին փուլում աշխատում ենք վարքագծային փոփոխությունների վրա, այսինքն փորձում ենք սննդային վարքագիծը փոխել։ Դրանք առողջ սննդային սովորությունների ներդրումն է կյանք, որոնք օգնում են եւ քաշը նվազեցնել եւ ձեռք բերել որոշակի սննդային սովորություններ, որը նախ կմնա ամբողջ կյանքում, այսինքն կարող ենք երկարաժամկետ օգտագործել եւ բացի դրանից քաշի նվազեցումը չի լինի շատ արագ, այլ կլինի դանդաղ սննդային սովորությունների փոփոխման հաշվին, այսպես ասած, եւ այսպես հնարավորություն կստեղծվի օրգանիզմում նվազեցնել միայն ճարպային հյուսվածքը, այլ ոչ թե ճարպային եւ մկանային հյուսվածքը։ Երբ որ մենք դիմում ենք խիստ դիետաների եւ շատ ենք փոքրացնում կալորիաները կամ որոշակի սննդակարգերի ենք հետևում, այս դեպքում քաշի նվազեցումը կարող է լինել արագ եւ այս դեպքում մեր օրգանիզմում բացի ճարպային հյուսվածքից նվազում է նաեւ մկանային հյուսվածք, որը որ վնասում է մեր օրգանիզմը օրգանիզմը։ Բացի դրանից մենք չենք կարողանում փոփոխել մեր կենսակերպը, ձեռք բերել սննդային սովորություններ եւ հետեւաբար այս մեթոդները չեն օգնում կամ կարճաժամկետ են լինում։ Որոշակի ժամանակ հետո, երբ որ մենք այլևս չենք հետևում այն սննդակարգերին, որոնք որ անում ենք, քաշը շատ արագ հետ է գալիս։ Առաջին փուլը այս վարքագծային փոփոխություններն են։ Երկրորդ փուլում մենք վարկագծային փոփոխություններին զուգահեռ կարող ենք նաև կիրառել դեղորայքային բուժում։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ դեղորայքային բուժումը ցուցված է միայն ճարպակալում ունեցող պացիենտներին, այլ ոչ թե ավելորդ քաշ ունեցող պացիենտներին։ Այսինքն, երբ մարմնի քաշի ինդեքսը մեծ է 30-ից, այս դեպքում միայն ցուցված է դեղորայքային բուժում կիրառել։ Եվ շատ կարևոր է հասկանալ, որ դեղորայքային բուժումը երբեմն լինում է ապարդյուն, քանի որ չեն փոփոխվել սննդային սովորությունները։ Հիմքը որպես այդպիսին քաշի նվազեցման եւ ամենակարևոր դա կենսակերպի փոփոխություններն է եւ սննդային սովորությունների փոփոխությունն է։ Երրորդ փուլը դա վիրահատական բուժումն է, որը որ կարող է ինչպես դեղորայքային բուժման հետ զուգակցվել, այնպես էլ առանց դրա վիրահատական բուժումը ցուցված է նորից բարձր ճարպակալում ունեցող պացիենտներին, որոնք ունեն երրորդ աստիճանի ճարպակալում եւ բարձր մարմնի քաշի ինդեքս 1.40-ից, այս դեպքում եւս ուզում եմ շեշտել, որ շատ կարեւոր է աշխատել սննդային սովորությունների վրա, փորձել փոփոխել կենսակերպը, նոր դիմել վիրահատական բուժման, որովհետեւ վիրահատական բուժման բարդությունները եւս շատ են, դժվարությունները եւս շատ են եւ եթե չենք փոփոխել սննդային վարքը, վիրահատությունից հետո նույնիսկ մարդ կարող է վերադարձնել ին նախքին քաշը, որը եւս այլևս մեծ վնաս է հասցնում օրգանիզմին։ Ձեր խորհուրդը ռադիո լսողին որը կլինի։ Նախ ասեմ, որ անչափ ուրախ եմ այսօր խոսել Արցախի հանրային ռադիոյով։ Շնորհակալ եմ հնարավորության համար։ Մի քանի խորհուրդ կուզենամ տալ Արցախում բլոկադայի պայմաններում ապրող մեր հայրենակիցներին, թե ինչպես կարող են բալանսավորված ծնվել այդ պայմաններում։ Նախ, քանի որ գարուն է արդեն եւ շուտով նաեւ ամառ, ապա Միրգ Բանջարեղենի քանակությունը հնարավոր կլինի լրացնել։ Աշխատեք օրվա մեջ սննդական համակարգում ներառել տարբեր կանաչիներ, բանջարեղեններ, ժենգյալով հացը, բոլորի սիրած եւ ամրանը, չմոռանաք նաեւ դրանք սառեցնել կամ չորացնել ձմռան օգտագործելու համար։ Ինչպես նաեւ սննդակարգում պետք է ուշադրություն դարձնել սպիտակուցների եւ ածխաջրերի քանակությանը։ Այսինքն հիմնական սննդընդունումներին նախաճաշ ճաշ ընտրի։ Ցանկալի է ափսեում ունենալ ինչպես սպիտակուցների եւ ածխաջրերի քանակություն, որոշակի, այնպես էլ բանջարեղեններ կամ կանաչիներ։ Օրական 2 անգամ փորձեք ներառել սպիտակուցային որևիցե մի սնունդ։ Դա ձուն է, միսը, ցանկացած տեսակի, լոբազգիները, հատիկ լոբի, սիսեր, ոսպ, վոլոր, ընկուզեղենը եւ սերմերը եւ նորից հիմնական սննդընդունումներին ափսեի մեջ փորձեք ներառել երկար ածխաջրեր։ Դրանք հացն է, հնդկաձավարը, բրինձ, մակարոնեղեն, կարտոֆիլ, ձավարեղեն եւ այլն, եւ հիմնական սննդընդունումներին ներառեք նաեւ որևիցե մի բանջարեղեն կամ կանաչի կամ որևիցե մի միրգ կարելի է դնել։ Հնարավորության դեպքում օրվա մեջ 1 անգամ օգտագործեք որևէ կատնամթերք, ցանկացած, որը որ դուք սիրում եք։ Վերջում ավելացնեմ, որ հիմնականում ստրեսային իրավիճակում քաշը ավելանում է, քանի որ փորձում ենք ստրեսը նվազեցնել ուտելիքի միջոցով։ Այս իրավիճակներում խորհուրդ կտամ ավելի շատ շփվել լինել սիրելի մարդկանց հետ, շատ աջակցեք միմյանց, խոսեք ձեր մտերիմների հետ այն վախերի կամ ապրումների մասին, որոնք դուք այդ պահին զգում եք, որpիսի այս ամենը չփոխարինեք անդադար սնունդ ուտելով։ Եվ եթե նույնիսկ չի ստացվում դա անել եւ դուք հավելյալ սնունդ եք օգտագործել, երբեք մի ունեցեք մեղքի զգացողություն։ Եվ իհարկե, խորհուրդ կտամ ավելացնել ֆիզիկական ակտիվությունը։ Շատ զբոսնել, շատ քայլեք, շատ շարժվեք, դա ստրեսը նվազեցնելու ամենալավ տարբերակներից է։ Ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը։ Մեզ կարող եք լսել ամեն 5 շաբթի, ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին առցանց տիրույթում։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդման հեղինակ եւ վարող Լիրա Ղալայանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Կարինե Հայրապետյանը։ Առողջ եղեք։